Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. March 16, 1521 Nadiskubre ni Ferdinand Magellan ang Pilipinas at ipinakilala sa mga Pilipino ang pananampalatayang Kristiyano. Sa ngayon, umaabot sa siyam porsyento ng mga Pilipino ang Kristiyano. Walamput isang porsyento ang Katolikong Romano. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.